Barcelona, 29 de agosto de 2021, en castellano. Seguimos con la particularidad de la música para guitarra o música en general, con las notas contiguas que aceptamos como dadas en la tabla de fracciones en notaciones logaritmas de los números enteros o z. Y tenemos, en principio, que las, que las fracciones 4 tercios con 6 quintos tienen como notas de contiguidad las siguientes: 39, 40, 154, 155, 414, 415, 458, 459, 899, 900 y 1637, 1638. Y por tanto estas notas de continuidad confieren al instrumento musical y a las notas respecto al instrumento musical una verdad lógica de las notaciones de los, números de los, números enteros. Seguimos. Tenemos que la fracción 6 quintos ...con la Joaquín cinco Medios responde a las notas en continuidad a las siguientes: 57-58, 156-157 y 459-460. Además, en las fracciones 6 quintos, 3 medios y 5 medios, encontramos con notas contiguas o nombres contiguos las 186, 187 y 188. Y por fin, como causa particular o de experiencia podemos decir personal, podemos encontrar que en las fracciones 5 medios con 5 tercios, con 3 medios 5 cuartos, se dan los siguientes números del anillo de los números enteros o Z. 1986, 1987, 1988 y 1989. Fin del programa de adaptaciones logarítmicas respecto a los números enteros, eh, o Z.